Торгових людей до нитки оббирає, дань тяжку з усіх бере, ремствує люд київський. Аскольд? Про кого мовиш ти? Такого імені не чув. Не чув? Хитренько так поглянула Ольга. Докірливо недобре аж кольнуло того в серце. Хіба вже забув про Елза, про свою помсту? Шаленим вогнем, який замолоду спалахнули очі варяга. Схопив Моня за плече, аж каптан затріщав, затіпалось в дужих руках худе тіло, але не злякався колишній раб. Ну, даремно, даремно витрачаєш силу і гнів свій на мене. Я лиха тобі не чинив. Прийшов сказати, що ворог твій прибрав собі ім'я Аскольда і вже нічого не остерігається гадає, що з твого роду нікого не лишилось, вивільнився з княжих рук і трохи відступив про всяк випадок. Та Ольг швидко вгамував свою варяцьку зневіснілість, хоч ще високо випиналась. А далі запитав розважливо Кажи, чого до мене прийшов? Простану, на твою думку. Мон знову присунувся бородою прилип до вуха і зашепотів таємничено, хоча нікого поблизу не було. Бери воїнів і йди до мого града. Васкольда дружина сита і лінькувата. Легко його візьмеш, цього разу не вислизне від тебе. А я, люд київський, супроти нього підніму, підмовлю. Ніхто за ним не стоятиме, чуєш? Я до Аскольдових вух донесу, що купці варяцькі до нього йдуть з багатими товарами. Ну, мовляв, можна й буде хитрістю до града заманити, а там усе й повідбирати. Він потрапить на цей гачечок, бо він ласий дуже на добро. О, мені це затямилось на усеньке життя, сказав та й виставив уперед себе безпалі руки. Через місяць чекатиму тебе щовечора на тій галявині, де угорський шлях пролягає, пам'ятаєш? З Озулею кричатиму. Отак і вийшло, що знову Ольг плив на човнах, порозгойданих весняними водами ріках, тільки цього разу мав за собою велику і сильну дружину. А ще йшли з ним не лише варяги а й новгородці, воїни веселі та сміливі. Чого вони подались за ним? Не відає. Щоправда, той кучерявий гусляр Братко сказав, що хочуть поглянути на місцину, де середина землі Руської є. До них хилиться Ольгове серце, а не до варягів, які місця собі ніде не нагріють. Хапають все, що чуже за сумі полотна то людське життя відбирають, тому й прокльонами від усіх їх обкладають. А настане час, розсіються вони по землі, згинуть безвісти, бо не мають коріння. Е, ні, він діятиме інакше. Прийде туди, куди покличе його меч, набере з русів дружину. Між ними варягів поставить, щоб своєю люттю згуртовували, а себе варягом не називатиме. Олегом для всіх стане. От так розмірковує ярл, але нікому своїх потаємних задумів не виказує. З Монем міг би мову вести відверту, ну, бо той теж не лише помсту справити шукає, а й захисту своїй землі. От цього разу Олег вів дружину швидко і мирно. На перепочинок зупинялися в місцях тихих і безлюдних. Попереду пустили кілька човнів з товарами. Воїни закупців себе видавали, з поселянами торгувались, за мечі не хапалися, да хай звістка котиться від хижі до хижі, що пливуть рікою торгові люди і намірів злих не мають. От так і донесуть її до киян града де сидить у безпеці його ворог Скольд. Чекатиме він на них, пастку лаштуватиме, вигадуватиме, а потрапить до неї сам.